Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Merhaba herkese. Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. Destekçimiz Hatice Günaydın. Ona teşekkür ediyoruz ve teknik masada da Andrea'ya çok teşekkürlerimizle. Ee, ben programcılardan Derya Tolgay. Fahri Aral'la birlikte sunacağız bugün programı. Daha doğrusu bir girizgah yapacağız. Ee, ama kendisi bağlanabildi mi bilemiyorum şu anda. Fahri beni duyabiliyor musun? Henüz değil anlaşılan. Peki. E, şöyle sosyolog Anna Theodorides e, iki yıllık bir araştırma ve çalışmasını e, geçtiğimiz yani bu Şubat ayı içinde Paris'te e, adalara e, önce sunduktan sonra adalara gelerek de adalılar ve İstanbullular ile de e, yüksek kahvede bu sunumunu yaptı. E, çalışması 80'li yıllarda Atina'ya yerleşen tarihçi yazar, koleksiyoner Doktor Akilas Milas'ın biriktirdikleri kayda geçtiği İstanbul e, ve e, adalar üzerine gerçekleştirdiği yeniden üretim üzerineydi. Biz de e, bu e, sunumun e, aşağı yukarı bir saat sürüyor. Acaba ne yapacağım? Bir şey yaparım. Ee, duyuluyor. Galiba geldi Fahide. Selam Fahide. tamam, ben devam edeyim. Evet tamam. şimdi devam edeyim kaldığım yerden. Tamam. Ee, bir saatlik bir söyleşi yaptı Anna Theoderides. Ee, biz bunun e, tamam. 20 e, 20, 25 dakikasını editleyebildik. Eğer tamamını dinlemek isterseniz Dünya Miras Adaları'nın Facebook ve Instagram e, ve Twitter hesabından da dinleyebilirsiniz. Şöyle 17 yüzyıllık bir imparatorluk başkentinin imgesinin şehrinden koparılmış bir birey tarafından temsili esasında Doktor Akilas Miras, şehrin kadın ıı, nüfusu olan Rumlara ait bir tarihi Pera, Prinkipo işte bugünkü adıyla Büyükada, Halki, Heybeliada, Antigoni, işte Burgazada gibi yerlerden hareketle bireysel bir e, tanıklıkla kayda geçiyor ve bu e, şehrin tarihine aitti e, ıı, birçok malzemeyi, belgelere, eşyaları, kartpostallar, işte fermanlar, fotoğraflar, haritaları topluyor. Ee, yaşayanların, bu tanıklık edenlerin, halen e, var olanların anlatılarını, e, notlarını alıyor ve kendi gördüğü, yaşadığı, tanık olduğu e, durumu da notlarını ekleyerek bir e, geçmişe bu şekilde uzanıyor. Bir koleksiyoner olma ötesine e, geçiyor esasen, Dolayısıyla arşiv ötesine geçiyor diyebiliriz e, ve sürekli bir gelişime açık sınırsız bir yapıyı da inşa ediyor bir taraftan. Ee, belki e, de İstanbul'un bu kadim belleğinin bize e, kattıkları çünkü e, orada Anna politis kelimesini çok fazla kullanıyor. Yani politis e, ve yani yurttaşlık, vatandaşlık ve İstanbullu kavramları üzerine de bizi düşündürüyor. Bu son kısmın e, esası ben düşündüklerimi söyledim Fahri burada bana düşündürdükleri. E, sana neler düşündürdü? İstersen sen de bir 2-3 dakikamız var. Yorumuna evet. ekle sonra ses kaydıyla dinleyicileri tabii, sonra şey devam, devam ederiz. E, ben tabii pazar günü dinledim. E, gayet doyurucu, kapsamlı bir şeydi. E, tabii Akilas'ı şahsen de tanıdığım için e, bir de kuzeni var Herkül benim daha iyi arkadaşım. Çok eskiden tanışıklığımız var. Ama tabii Akilas'ın çok e, yönlü, çok renkli olan kişiliği e, ni e, gerçekten o gün çok güzel bir şekilde dile getirdi. E, ama e, biraz daha işlenmesi gereken bir konu bu. Çünkü e, bu tür şeyler çok daha e, e yeni işlenmeye başladı. Yani doktora tezleri vesaire falan. Çünkü e, yani Akilas sadece bir koleksiyoner değil. Sadece bir e, ne bileyim e, objeleri bir araya getiren, saklayan biri değil. E, çok yanlı birisi. Bir defa bir e, ortopedist, ikincisi e, bu anlamda da İstanbul'u, büyük adayı adaları dert edinmiş bir kişiliği var. E, eğer e, biraz daha yaptıklarına, yazdıklarına bakacak olursak onun o çok yönlü kişiliği de ortaya çıkar. E, ee, adalı olması da birçok daha farklı bir kişilikte veriyor. E, ee, Akilas o anlamda da çok çok önemli yeri olan bir insan. E, mesela e, ne bileyim Heybeliada Halk Kütüphanesi'nin Koruma Derneği vardır. E, bilirsiniz belki her sene takvim çıkarır ve her sene e, takvimin konularındaki çizimleri e, Akilas'tan almıştır. Mesela 2016'da ada tekne ve vapurları diye bir takvim var. E, 2021'de Hebele Adanın dini yapıları bütün hepsi Akilas'ın çizimleriyle yapılmış takvimler. E, mesela bu seneki takvimde de daha çok e, Marmara'nın balıkları var. Ve bütün e, takvimin sayfalarında balıkların çizimleri var. O çizimleri de çok e, enteresan, çok e, ilginç bir şekilde çizmiş. Ee, altında imzası var. Mesela Şubat ayından bahsedelim. Ee, Şubat ayındaki çizim de e, meşhur dülger balığı. Dülger balığını e, bilenlerimiz de vardır. E, çünkü balığın üstündeki bir sürü uzuv gerçekten bir dülger aletlerini de bir ölçüde yansıttığı için e, tabii Sait Faik'in bir hikayesi var. E, Dülger balığının ölümü diye. Bu arada onu da hatırlayalım. Ama e, dediğim gibi yani Akilas e, öyle e, tek başına e, bir herhangi bir konuyla özdeşleşen biri değil. E, çok yanlı birisi. Mesela çok iyi bir ortopedisttir. Yıllarca e, İstanbul'da futbolcuların minisküs ameliyatları yaptı. Bu arada bize ayrılan süre bitmiş Fahri. Peki, tamam tamam tamam. Ama, Ama lütfen e, tamam. Ülger balığının ölümünü de bu arada e, arkadaşlar okusunlar Said Faik'ten. E, hem adayı hatırlarlar hem de Akilas'ın çizimini bulurlarsa tabii. Çok evet. teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Dünya Mirası Adalar Pasahır yaptı ya au, 2016 yılında ben Sayın Hamit Bozaslı'nın e, gözetiminde doktoramı, sosyoloji doktoramı yaptım. Ve sos bu tezin başlığı da azınlıklar, azınlık bağlamında hayatta kalabilmek idi. E, ve bu esnada ben Rumlarla, politeslerle görüştüm. 6-7 Eylül 1955 olaylarını yaşamış Rumlarla görüştüm. Ve incelemelerim esnasında İstanbul'da, Atina'da ve Selanik'te yine bu Eylül olaylarını yaşamış olan Polites'le görüştüm. Büyükada'da aynı zamanda Musevilerle, Ermenilerle gayri resmi bir, bir takım görüşmelerim oldu. Euh, les émeutes de septembre 55 euh, sont révélatrices d'un conflit inégal entre la dénomination officielle de minorité nationale et euh, qui s'oppose d'une certaine manière à la manière dont les Grecs d'Istanbul, les polites, se définissent eux-mêmes. Aslına bakarsanız 1955 olayları özünde e, eşitler arasında olmayan, eşitler arasında yaşanmamış olaylardır. Çünkü bir tarafta resmi isimlendirmelerle diğer tarafta Rumların, politeslerin kendilerini isimlendirmeleri arasında bir farklılık vardır, bir çelişki vardır. Euh, mon travail consistait vraiment à montrer comment, à partir euh, des événements de septembre, au lendemain des événements de septembre, les politesses sont entrées en résistance. Il ne s'agit pas d'un combat frontal euh, à l'encontre du pouvoir, euh, il ne s'agit en fait qu'une, c'est une résistance que je dirais discrète, euh, dissimulée, et pour reprendre un petit peu les termes de James Scott, euh, euh les relations de domination sont aussi celles de, des relations de résistance. Aslına bakarsanız Rumların politeslerin göstermiş olduğu bu direniş açık bir direniş değildi, gizli bir direniş sergiledi kendileri e, ve James Scott'un kullandığı ifadeyi biz de kullanacak olursak hakimiyet ilişkileri aynı zamanda direniş ilişkilerini de doğuruyor beraberinde. Euh, les polites euh, ne sont pas des acteurs passifs. Euh, je considère que ce sont des personnes qui euh, sont euh, au contraire, euh, euh, ils choisissent la manière de résister et surtout certains d'entre eux ont quitté Istanbul pour s'installer à Athènes ou à Thessalonique, mais aussi pour rendre plus visible leur résistance. Mais il n'en demeure pas moins que euh, leur euh, appartenance à Istanbul est fondamentale. Elle fait partie de leur identité et de leur mémoire. Evet, direnişi seçtiler. Nasıl oldu bu peki? İstanbul'dan Atina'ya yerleştiler ama İstanbul'dan Atina'ya yerleşmeleri aslında bu direnişlerini daha da görünür kıldı. Dolayısıyla hem direnişlerini daha görünür kıldı hem de İstanbul'a olan aidiyetleri herhangi bir şekilde zayıflamadı, silinmedi. Donc parmi euh, les pratiques de, de survie et de résistance que j'ai examinées chez les politesses, euh, je me suis intéressée aux collectionneurs. İşte bu hayatta kalma ve direniş öyküsünü ben ortaya çıkarmak için politesler nezdinde yaptığım araştırmada koleksiyoncular nezdinde bir takım incelemelerde bulundum. Ee, j'ai eu la chance, par exemple, de rencontrer Pateras Meletios Chakoulidis à Kumkap, qui m'a montré euh, ses collections avant de mourir. Mesela Kumkapı'da ölmeden evvel bana koleksiyonlarını göstermiş olan Pateras Meletias ile görüşebildim. Et par la suite, j'ai rencontré Akilas Milas à Athènes. Euh, Ces collectionneurs, pour moi euh, et pour l'histoire de la Romusini, euh, sont des personnes qui cherchent à lutter contre l'effacement de leur histoire qui est intrinsèquement liée à la constitution de la ville d'Istanbul. Ve bundan sonra Atina'da Akilas Milas'la görüştüm. Kendisi aslında yok olmaya karşı ve silinmeye karşı tarihini inşa etmeye çalışan insanların e, mücadelesini yürütmek için bir koleksiyon yapıyordu. Dolayısıyla çalışmalarım ve görüşmelerim beni onunla da buluşturdu. Euh, ces collectionneurs euh, collectent depuis qu'ils sont petits des objets de leur quotidien Il développe des pratiques d'archivage alternatives euh, qui constituent aussi une résistance particulièrement efficace. Aslında kendisi gündelik hayata ait basit objeler ve nesneler topluyordu ve aynı zamanda alternatif arşiv diyebileceğimiz bir çalışma yapıyordu ki bu bahsettiğim iki çalışma direnişi gerçekten güçlendiren ve daha da canlandıran bir girişim. Mon intention ici est de vous exposer comment Aquilas Milas était collectionneur d'objets euh, de son expérience à Istanbul et dans les îles pour devenir un producteur de savoir. Dolayısıyla benim size bahsedeceğim, aslında anlatacağım olaylar Akilas Milas'ın İstanbul'daki hayatına ve adalardaki hayatına dair topladığı nesnelerden yani bir koleksiyonculuk hayatından bilgi üreticisine nasıl dönüştüğünü göstermek olacak. Et avec lui toutes euh, ces collections euh, en miniature de ses, de ses aventures qu'il a accumulées pendant 46 années. 1980 yılında kendisi İstanbul'dan İstanbul'u terk ederken koleksiyonlarını da beraberinde götürüyor. Yani bu yaratmış olduğu minyatür dünyayı, bu koleksiyonları da beraberinde götürüyor ki bunlar 46 yıl boyunca toplamış olduğu objelerin yansıtıldığı kayıtlardır. Donc à Istanbul, il collectait de manière impulsive. Et ce n'est que quand il va aller à Athènes qu'il va porter un nouveau regard sur ces objets de collection. İstanbul'dayken durmaksızın bu eşyaları topladı. Yani hiç ara vermeksizin sürekli değişik objeler topladı. Atina'ya yerleştiğinde ise bu toplamış olduğu objelere ve koleksiyonlara farklı bir gözle bakmaya başladı. C'est par un jeu de miroir euh, que depuis Athènes, Achilles, Milas va réfléchir sur sa longue expérience stambouliote en entreprenant seul et en silence un ambitieux projet qui consiste précisément à mobiliser ces collections pour reconstruire la trajectoire des Rum d'Istanbul qui considèrent comme les fondateurs. Ve aslında Atina'ya yerleşmesi Akilas Milas'ta bir ayna etkisi oluşturdu. Çünkü İstanbul'daki uzun tecrübesini bir koleksiyonla biriktirdi ve daha sonra sessiz bir şekilde Atina'ya yerleştir, yerleştikten sonra bunu Rumların tarihini yeniden yaratmak, yeniden inşa etmek için büyük bir projeye dönüştürmek için bir seferberlik başlattı. Mélos, qu'il est arrivé à Athènes en 1980, Achilles Milas va se heurter à deux, euh, deux obstacles. Ancak Achilles Milas 1980'de Atina'ya yerleştiği zaman iki büyük engelle karşılaştı. L'ignorance des Grecs à, à l'égard Euh, de l'apport culturel des Rum d'Istanbul. Birincisi Yunanlıların İstanbul Rumlarının kültürel hayata dair yapmış olduğu katkıları bilmemesi, bu konudaki cahillikleri. Et le désintérêt des Rums d'Istanbul à l'égard de leur patrimoine. Ve diğer ikinci engel ise Rumların, İstanbul Rumların kendi kimliklerine ve kültürlerine dair C'est à partir de ce constat-là qu'il va euh, définir son projet euh, qui consistera justement à montrer euh, comment certains objets, comme ces objets liturgiques qui ont brûlé pendant les événements de septembre, doivent être sauvés. İşte bu tespitten yola çıkarak bu Akilas Milas ve bu nesneleri e, işte bu engelleri ortadan kaldırmak için seferber etmeye başladı. Mesela bu resimde e, dini yapılara dair bir takım e, resimler ve yazılar var. Eylül olaylarında ortadan kaybolan bu nesneleri tekrar diriltmek ve muhafaza etmek için topladığı yazılar. Donc ce qui est intéressant, c'est que si vous descendez à l'échelle micro, on voit justement que son approche consiste vraiment à réunir des petits indices comme une énigme. Yani mikro ölçekte gidecek olursanız aslında bir bulmacayı çözer gibi aynen e, ipuçlarını ufak ufak topluyor. Et quand il lui manque un fragment, eh bien il va le reconstituer. Ve eksik bir parça olduğu zaman bunu kendisi yeniden yaratıyor. Soit en faisant appel à ses propres souvenirs. Bunu yaparken eksik parçaları nereden topluyor? Kendi hatıralarından Ou alors en retrouvant une copie de cet objet dans les archives. Ya da o eksik olan objenin işte arşivlerdeki kopyalarından. Quand il a fait son travail sur Halki, il a justement euh, essayé de réunir des euh, photographies de l'île de Halki au départ. Mesela Halki Adası ile ilgili fotoğraflar e, çalışmalarına baktığımız zaman önce fotoğraflar var. Bunları kullanıyor. Avant de quitter Istanbul, il avait interviewé euh, des insulaires qui avaient à l'époque 90-95 ans et il a récolté ces histoires des insulaires. Kendisi İstanbul'u terk etmeden önce 85 yaşında ve 90 yaşlarındaki adalılarla görüşüyor ve bu görüşmelerin kayıtlarını tutuyor. Il a rassemblé aussi des photographies, des cartes postales qu'il avait dans ses propres collections. Bunun dışında kendi koleksiyonun içerisinde bulunan fotoğrafları ve koleksiyonları alıyor. Et il a rassemblé tout ce matériel, aussi bien ceux qui proviennent de ses propres collections existantes et des reproductions qu'il a effectuées lui-même. Et c'est à partir de là qu'il a pu créer ce livre. Ve kendisi işte bütün bu malzemeleri bir araya getiriyor. Yani kendi yaratmış olduğu koleksiyonu alıyor ve daha sonra yaratmış olduğu bu yeniden yapımları, çizimleri birleştiriyor ve bunlardan yola çıkarak bir kitap oluşturuyor. Et ce qui m'a intéressé, c'était de voir justement comment Milas va euh, saisir le, va déclencher en fait un processus, euh, une intuition qu'il avait au départ à Istanbul, et comment en fait ce travail va être très stratégique à Athènes. Şimdi burada enteresan olan şey şu. Milas'ın İstanbul'da yapmış olduğu çalışma tamamen içgüdüsel, sezisel bir çalışmayken Atina'ya gittiği zaman tamamen hedef odaklı, stratejik bir çalışmaya dönüşüyor bu. Il avait déjà un fond photographique des îles et euh, il, euh, avant de quitter Istanbul, il a vraiment essayé de compléter euh, sa collection en collectant des témoignages auprès des insulaires. İşte adalara dair fotoğrafları var. Bunun dışında yaptığı diğer çalışmalar var. Ama İstanbul'u terk etmeden önce eksik olan parçaları tamamlamak için adalılarla görüşüyor, mülakat yapıyor ve o sözlü ifadelerden yola çıkarak eksik parçaları tamamlamaya çalışıyor. Comme s'il pressentait la disparition imminente justement de ces Roms, des îles. Yani sanki o adalardaki Rumların ortadan kalkacağını hissetmiş gibi, sezmiş gibi çalışmayı yapıyor. Ensuite, il a euh, essayé de travailler sur l'île de Büyükada, de Plindipo, et de réaliser un cadastre de l'île. Daha Büyükada bir kadastro planını oluşturmaya çalışıyor. Le premier livre, euh, voyez, euh, il était plutôt dans les années 80. Il a été réédité au début des années 2000 et il a été traduit en turc en 2014. İşte bu kitap mesela 80'lerde yazılmış olan bu kitap 2000'li yıllarda tekrar e, edit edildikten sonra 2015 yılında İstanbul'da Türkçesi yayınlanıyor. Et à partir euh, de cet ouvrage, on voit que il a repris le codex, codex ça va oui. euh, le codex euh, de le codex euh, qui lui a été cédé par Σταμάτης Παπαδόπουλος e Νίκολας Νικολαίδης. Ve Nikolas Nikolaidis ve Statonas Paladopoulos'un kendisine göstermiş olduğu ve paylaşmış olduğu kayıtlardan yani e, parsellerden, parsel kayıtlarından yola çıkarak bir kadastro planı oluşturmaya çalışıyor. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit ce livre, on va voir qu'il a listé toutes les propriétés, justement, où chaque euh, propriété appartenait à des rooms. Buraya bakarsanız, listeye baktığınız zaman bütün bu işte evler, yapılar, bunların hepsi Rumlara ait olan yapılar olduğunu görüyorsunuz. Et à partir de ce codex, eh bien, non seulement il va pouvoir reproduire des maisons existantes, Mais en même temps, il va pouvoir créer une carte, un nouveau cadastre avec une toponymie Rum. İşte bu kodeksten derlemeden yola çıkarak hem mevcut yapıların resimlerini çiziyor hem de aynı zamanda mahallelerin haritalarını çiziyor ve bu haritalı haritalarda o yer isimlerini Rumca isimlerle hazırlıyor. Donc au-delà finalement d'une représentation euh, biographique, Euh, des souvenirs, on voit bien que Milas a su mettre en réseau tous ces objets qui lui ont été donnés, qu'il avait dans ses collections et ses propres reproductions, et qui les a fait communiquer les unes aux autres pour produire ici cette carte euh, de, euh, de Büyükada, de Mesela Büyükada'nın haritasını çizmek için şöyle bir süreç izliyor kendisi. İlk önce kendi toplamış olduğu objeler, nesneler var. Kendisiyle paylaşılmış olan başkalarına ait bir takım kayıtlar, resimler var. Ve kendisinin yeniden çizdiği ve yarattığı bir takım kayıtlar var. Bunların hepsini bir araya getiriyor ve bu çalışmanın sonucunda Principo'nun, Büyük Adanın haritasını çiziyor. Il a su à partir de là recréer un monde qui n'existe plus. Ve işte bu sayede artık var olmayan, ortadan kalkmış bir dünyayı yeniden oluşturuyor. En mettant en avant justement la place première des Rum d'Istanbul comme fondateur d'Istanbul et des îles. Ve bunu yaparken Rumları İstanbul'un ve adaların kurucusu olarak gösteriyor ve bunu tekrar hatırlatıyor. Mais sa lecture est exclusivement Rum. Elle exclut les Arméniens ou les Juifs. Ama baktığımız zaman bu kayıtlar içerisinde sadece Rumlardan bahsediliyor. Yani Ermeniler ve Museviler yok bunun içinde. Puisqu'il utilise les objets de ses collections qui traduisent ce que lui veut voir. Çünkü kendisi bu objeleri ve koleksiyonu kendi görmek istediği şekilde, kendi görmek istediği şeyi yaratmak için kullanıyor. Ce qu'il faut savoir, c'est que Milas était un, une personne qui reste isolée à Athènes et qui n'est pas compris ni de la part des Grecs ni de la part justement des Roms d'Athènes. Burada enteresan olan şöyle bir şey var. Milas Atina'ya yerleştikten sonra kendisini hiç kimse anlamıyor. Yani bir tecrit süreci içerisine giriyor. Kendisini ne Atinalı Atina'daki Rumlar anlıyor ne de e, diğer İstanbul Rumları anlıyor. Il se définit comme un solitaire, comme quelqu'un qui est incompris de, de la part de la société grecque ve kendisini tecrit edilmiş ve Yunan toplumu tarafından anlaşılmamış, yalnız kalmış bir kişi olarak tarif ediyor. Et il dit toujours que la seule chose que la Grèce lui a apportée, c'est la possibilité de faire parler ses objets. Ve diyor ki Yunanistan'ın kendisine vermiş olduğu tek imkan o nesneleri tekrar konuşturabilme fırsatı. ces objets l'accompagnent toujours au cours de ces différentes épreuves et elles se mettent à parler et Milas est ici pour les écouter. Ve işte bu nesneler Milas'ın değişik etaplarında, yolculuğunun değişik etaplarında tekrar dile geliyor, konuşuyor ve Milas'a eşlik ediyor. Il parvient ainsi à surmonter la solitude euh, liée à sa condition d'exil Ve Milas aslında sürgün sürecinin vermiş olduğu kendisini hapsettiği yalnızlıktan bu şekilde kurtulabiliyor. Et a à bien son, son engagement militant en créant justement une cohabitation entre le privé et le public à travers le partage de ses collections. Ve bu koleksiyonları kamuoyuyla paylaşarak hem özel hayata dair hem de kamu hayatına dair değerleri bir araya getirerek işte bu engelleri ortadan kaldırmış oluyor. Pour finir, je dirais que Milas est très fier de ses livres parce que ses livres sont dédiés avant tout aux habitants d'Istanbul. Şunu söyleyeyim bitirmeden önce, Milas bu kitaplardan çok büyük bir gurur duyuyor çünkü bu kitapları adalı Rumlara adamış. Et il est très fier parce que justement les Roms d'Istanbul et aussi plus largement les Turcs les Stambouliotes euh, lisent ces livres et euh, elles peuplent aussi leur, euh, euh leur, euh, leur bibliothèque. Ve bu şekilde Milas işte bu kitabı hem Rumların hem de genel olarak İstanbulluların ve Türklerin, bütün Türklerin okuyarak işte yeni bir bu bilgiyi edinmesini yani bir kütüphaneye dönüş, dönüşmesini sağlıyor. Et il se rend compte aussi que la génération actuelle, la nouvelle génération turque cherche à savoir d'où ils viennent. Şunu da fark etmiş aynı zamandaki Kilas Milas. Yeni kuşak kendilerinin nereden geldiğini sorguluyor ve bunu merak ediyor artık. Et il est très fier de pouvoir apporter quelques pistes de réponse à travers ses livres. Dolayısıyla bu kitapları sayesinde eğer bu kuşan, bu sorgulamasına ufak da olsa bir cevap verebiliyorsa bundan çok mutlu olduğunu, bundan büyük bir gurur duyduğunu söylüyor.